Universala Esperanto Asocio Unua parto La celo de tio ci prelego certe ne estas, nec povas esti, presenti la tutan historion de Universala Esperanto Asocio, ciuin aspectoin de dia organiza strukturo kaj la multflancan laboron, kiun gi nun tempe plenumas. Por tio, apenas suficius granda libro – mi limigos min nur al tiui plei basae factoi, cies cio estas necessa por compreni la rolon den UEA in la historio de la Esperanto movado, cae gia nunan signifon por la progressigo de la internazia lingvo cie in la mondo. Tio estas despli besonata, char oni povas ofte rimarci che ec mult jara esperantistoi ne conas contentige sian mondan organizajon. Unue, historiae notoi. Por successe disvastigi cae utiligi la internazian lingvon, estis necesse cae taugain organizajoin. Tio relate, ecte la comenzo manifestigis du conceptoi, la universalisma cae la nazia. La autoro de Esperanto antovidis tutte conforme al sia universalezza conceptado, ligon de individuae adeptoi, sen considere al ilia nazia aparteno. Contraue al tio universalisma concepto, tre frue formigis ancau alia, quio antau vidis la organisigion ne sur plano internazia, sed in cadroi naziae. Tio concepto basigis cefe sulla la facto che che la disvastigon de la lingvo povas pli facil realigi organizajoi funcciantai in la unuopae landoi ol organizajo universalai supernaziai. La dua tendenzo comensis realigiadi pli frue. La unuae esperanto organizajoi estis la locae gruppoi, exemple tiu di Nürnberg, fondita jam in la jaru 1888 tiuvi gruppoi havis la tendenzon etendi sian agadon ne nur alla concerna loco, sed ancao al gia circoajo cae ec alla tuta lando. Tian caracteron sen dube havis la societo en Uppsala, tiu de Peterburgo cae ancao aliae. Excepton faras Francio, kie jam en la jaro 1898 estis fondita tutlanda asocio cun la nomo Franza Societo por la propagando de Esperanto. Post la jaro 1900, cie in Europo comencigis grand scala publica agado por la internazia lingvo. Aperis multae articoloi, ocasis prelegoi, multigis cursoi, cae resulte de cio ci fondigis granda nombro da locae societoi in quelcae casoi ili unuigis per fondi landain associoin. La dua tut landa associo estis fondita in la jaro 1903 in Svislando. Sequis la Brita in 1904, la Germana in 1905 cae aliai. Fine de 1910 in tutte existis dictu landai associoi la organiza strukturo estis jena. La locae grupoi cunigis la simpatiantoin cae agantoin cun la celo disvastigi la lingvon, instrui cae practici gin. La landae asocioi cunligis la locae grupoin cae la unopain esperantistoin sur siae respectivae territorioi cae celis centrigi la laboron principe concerne informadon, representadon de la movado ce la landai autoritatoi, cae eldonadon de esperanta organo, quelc foie cun iom da nazi lingua texto. Tiu organiza formo montrigis generale bona cae celtrava. Essence, gi restis la sama gis la hodiaua tago. La unua congreso de Esperanto en Bologna sur Mer en 1905 estis solvonta anca la demandon pri internazia organizajo, kiu kun ligus tiu in aganta en sed tiu rilate gi ne successis. La congreso formis la til nomatan lingvan komitaton cun la Academio de Esperanto, sed la celo de tiu institucio, ne estis disvastigi la lingvon, nec crei practica in servoin pere de la lingvo. Gia celo estis la controlado de la lingvo evoluo, cae la saman celon havas ancao nun tempe la Academio de Esperanto, reorganizita post la dua mondmilito.